Во Јован сме 16 глава. Минатиот пат имавме толку време, ги поминавме четирите први стиха. И секавате што на што ги подготвил учениците Исус? На, прогон, на прогонство. Сакал да им укаже дека дури ако а ќе се случува и се случувало тоа, ви изгонуваат од црквите, од синагогите, не дозволувате тоа да ве соблазне, што тоа ќе биде. И дури ќе ве убиваат, сметајќи дека му служат на Господа. Дори и тоа не треба да ве соблазне, тоа е за очекување. Прочитавме стих, еве да го прочитаме пак во, мислам, во контекст, утринскиот стих од средата, ако не се лажам, во 1 Петро 4 глава. Прво Петро, четврта глава, но сега ќе прочитам малку повеќе стикови. Значи, од 12 стих. Возлюбени мои, не чудете се на огненото испитување што се појави меѓу вас, за да ве искуша, како да ви се случува нешто необично. Се вели дека од секој вистин христијанин, ќе биде гонет, ќе минува низ такви искушенија. Тоа не е нешто невообичаено, необично. Туку радувајте се дека соучествувате во Христовите страдања. Павле меѓу другото, знаете, во Филипијаните пише сакал да соучествува во Христовите страдања. И имал многу прилики да соучествува. За да можете да се радувате, се веселите при откровението на неговата слава. Блажени сте ако, значи, блажени сте ако ви префрлуваат за Христовото име зашто тогаш духот на славата и Божиот дух почива врз вас. Вистина, според нив, тој е похулен. Зашто губиле Христа? Што рекол Кајафа? Што направил Кајафа? Ја раскрила својата облека просвещеничка. Зошто? Баш сино ги читав. Зато што сметал дека Исус хули. Значи, за нив испаѓа дека Господ е похулен, но според вас тој е прославен. Ете, ја таа заблуда, затоа што не го познаваат Господа, не го познаваат Отецот, тие сметаат дека со тоа што ќе ве убијат, со тоа што ќе ве гонат, вршат Божја воля. Тоа Савле го мислил, пред да стане Павле, пред да се сретне со Христ. Сметал дека гони еретици. Значи, блажени сте ако и префрлува за Христовото име, зашто тогаш Духот на славите Божиот Дух почива врз вас. Вистина според нив, тој е похолен, но според вас – тој е прославен. Имено никој од вас да не страда, ео сега она што ја не мако го спомна, никој од вас да не страда како убиец, или крадец, или злосторник, или како оној кој што се меша во туги работи. Зашто човек може и заради вакво нешто да пострада, или во затвор да заврши така, така Но тоа не е блажено. Но ако страда како христијанин, да не се срами, туку да го слави Бога со тоа име, Кога веќе го спомнав Павле, дотвориме во второ послание до коринјаните. Знаете, тој имал проблем, тој има проблем да покаже и докаже пред а, своите браќа и сестри дека е вистински Христов следбеник. Имал проблем. Ти се сомневале во него, како тој, кој што до скоро ги гонел, сега може да биде толку ревен за Евангелието, за Христовата наука. Второ послание до Коринјаните 11 глава. И видите што пишува овде Павле, од 22 стих. Еври ли се? И јас сум. Израелци ли се? И јас сум. Авраамо потомство ли се? И јас сум. Христови служители ли се? И сега ја кажува, што значи да си Христов служител? Што покажува дека си Христов служител? Зборува вели во безонство, јас сум уште повеќе. Повеќе се трудев, повеќе кепати бев во темници, бев биен премногу, многу пати во смртни опасности. Од јудејците примив пет пати по 40 удари без еден. Три пати бев бичуван, еднаш каменувам, три пати доживеав бродолом, ноки ден, е, ноки ден поминав во длабоко море, на длабоко море. Често патував, бев во опасности од реки, во опасности од разбойници, во опасности од сонародници, во опасности од народи, во опасности во град, во опасности во пустина, во опасности по море, во опасност меѓу лажни браќа, во трутите Шкотија, многупоти во неспијање, во глад и жед, во многу постање, на студ и во голота, посебно преку сето тоа што секојдневно напаѓа на мене, значи, преку сето ова и грижата за сите цркви. Ово е доказ дека Павле бил на Христова страна. Ово е доказ дека Павле бил вистински христијан. Сите овие проганства, сите овие опасности во кои што се наоѓало. Значи, не треба да се чудиме ако такво нешто не снаоѓа во животот, меѓутоа ако сето тоа е заради Христа, нормално. И сега продолжуваме понатаму во 16-та глава од Јован. Петиот стих. А сега одам при оној кој ме пратил и никој од вас не ме праша каде одиш. Значи, од овие Христови зборови, од него, ова негово излагање за прогонства, соблазни, вредно, учениците тотално се исклучиле. Биле загрижени. Зато што предходно во две други прилики Петар ќе го праша Исуса, каде одиш тоа? Зошто па јас да не можам да дојам со тебе? Учавме во една од предходните глави. Тома во една друга прилика ќе каже. И како тоа знаеме кај одиш, која не го знаеме патот. Значи го прашуваат, мегуто овде никој ништо не го прашал. И тој вели, Никој не ме праша, току вашето срце се наполни со тага, зашто ви го кажав тоа. Но зарем не ги подсетил Исус, еве само да прочитаме во Јован 14 глава 28 стих, не им го зборува ова прв пат, неколку пати веќе им споменува дека ќе замине и треба да замине, и ги подготвува за сето она што, со кое што може да се соочат. Во 14 глава Јован 28 стих, вели чувте дека ви реков одам и ќе ви дојдам. Ако ме любите, ќе се зарадувате дека одам при мојот татко, зашто таткото е поголем од мене. Че ви треба да биде радосни што јас одам, од причини што оно што ќе биде испратен на моје место, биде многу подобро за вас, да тој биде испратен. А јас отидам. Сепак јас ви ја кажав вистината, подобро е за вас, еве го, значи тој дел, јас да си отидам, зашто ако не си отидам, утешителот нема да дојде при вас, ако пак заминам, ќе ви го испратам. Зошто требало Исус да замине, па утешителот да дојде? Сме проучувале, ќе ви подсетам некој од стиховите, Јован 7.39. Тука сме во Јован. Тоа го рече пак за Духот, кога ќе го примат оние кои веруваат во Него, зашто Духот уште не беше слезен, зашто Исус уште не беше прославен како се прослави Исус. Тој мореше да го мине патот низ Гецимани и Голгота и на крстот и да воскресне и да се појави пред Отецот, да биде примена таа негова жртва, па да биде испратен утешителот. Имаме и за тоа стикови, еве, може да читаме во Галатјаните 4 глава 4 до 6. Галатјаните 4 глава 4 до 6. А кога се исполни времето, Бог го испрати својот син роден од жена, роден под законот, за да ги откупи оние кои беа под законот, за да го примеме посинувањето. А бидејќи сте синови, Бог го испрати во вашите срца духот на својот син, кој вика Ава Татко. И затоа не си повеќе роб, туку син. Ова се слични стикови на Римјаните 8 глава, мислам дека од утриските да исто читавме. Или Јован 14.16. Овој стик вели, јас ќе го молам мојот татко и тој ќе ви, ви даде друг утешител за да биде со вас довека. Исус треба да го измоли својот татко. Да се прослави, да се појави пред него, да биде примена таа жртва, за да после на некој начин како, како резултат на сето тоа, како, како, како род, како дар на откупувањето, на посинувањето да биде испратен и, утешител Светиот Дух. И сега овие следни стихови посебно мене ме интересира, та, па затоа и сакам повеќе да се задржиме овде, односно до крајот на оваа служба. А кога ќе дојде тој, кога ќе дојде утешителот, која е неговата улога? Ќе го увери светот за грев и за правда и за суд. Се интересно е, ако размислуваме малку, Светиот Дух е наречен утешител. Утешителот ве осведочува за грев. Знаете, нема поголема утеха од тоа да бидете осведочени за својот греф и да се покаете и да бидете со Господа. А то нема поголема утеха на овој свет. Се друго е джабе. Се друго ќе помине, ќе поминете и вие со светот. Тоа, тоа, е, тоа е улогата на Духот Свет и тоа е начинот како Господ да ве доведе кај се. Може би овде се крие причината, не може би тоа е тоа. Зошто Исус, еве, Јани баш збруваше конкретно 15 глава, зошто Исус бил намразен? Зошто вели, и вие ќе бидете намразени од светот, зашто не сте од светот? Зошто? Која е причината? Добро, кажува, зашто не го познаваат Отецот, но и некои други работи се спомнаат тогаш. Затоа што Исус им укажувал на гревоите. Истата работа на Светиот Дух. Да ве осведочи за грев, за правда и за суд. И денеска имате така наречено христијанство, па е на Фейсбук имаше денојеве го фалат онај Джо Олстин, познатиот насмејан проповедник, еден од најпопуларните моментално во Америка, кој што собере по 50 000. Че ние сме тука 20, тие се таму 50 000. А да го слушате што зборува. Оно што ушите сакат да чујат. Но дали има Дух Свети? Ако вие не бидете, ќе читаме во, во дела, втора глава, да не одам од пред себе, да, ќе, ќе, ви, ви дадам два примери од дела апостолски. На два типа на реакција, кога Духот Свети, кога вистината ве осведочува. За грев, правда и суд. Сега вели понатаму за грев, зашто не веруваат во мене, во Исуса Христа. Знаете дека коренот или зачетокот на, на, на, на, на секој греф е токму во тоа, во неверието. Па и за израелците, израелците вели во Евреите четврт, трета глава, не влегоа во ветената земја, зошто? Заради неверие. А тоа неверие резултираше со непослушност. Се и од таму, а поготово за таа генерација во времето на Христа Исуса, кои што едноставно требале да го прифатат како Месија и да поверуваат во Него но тоа изостанало токму кај неговиот народ. Кај своите дојде, своите не го примија. За правда, зашто си одам при мојот татко и веќе нема да ме видите, зашто мако може би бесмислено на прв поглед изгледа ово. За правда, зашто одам при мојот татко и веќе нема да ме видите. Како отишло Исус кај својот татко? Бил прогласен за злостранник, за виновен од луѓето и завршил на крст завршил во гроб, ама ќе читаме и тоа во втора а, глава дел апостолски проповета на Петар, Петровата проповед. Гробот не можеше не можеше да го задржи. Зошто? Зашто беше праведник. Иако сите го осудија, и местото му беше меѓу злосторниците на погребението, како што вели Исаја 53 глава, но тој беше праведник, гробот не можеше да го задржи и тој се вознес и отиде кај својот татко. Правдата е задоволена. За правда да бидат осведочени сите оние кои што направија неправда и на тој начин да бидат осведочени за своите греови и за суд, зашто е осуден кнезот на овој свет, и не само кнезот на овој свет, туку и сите оние кои што ќе го осудат, ќе го отфрлат Христа, зато што нема друг начин на спасение освен тој, и кои што наместо да сватат дека е праведник и дека само таа негова, и дека е единствениот праведник, од целото човештво и дека само преку неговата праведност е можно спасението, ќе ја погазат Христовата крв и ќе го осудат на тој начин. Тие ќе завршат, ако правдата Христова нема ефект на нивниот живот, тогаш судот ќе има ефект. И сега баш сакав да ќе ви спомнав, ќе читаме во Дела втора глава првин познатата Петрова проповед, веднаш после изјавањето на Духот Свети, да ја видиме баш таа работа, таа улога на Духот Свети. Знаеме дека 3000 души се осведочили и покајале и се крстиле тој ден, после оваа проповед. Значи, ова е еден тип на реакција на, на луѓе кои што ја слушаат вистината и делувањето на Духот Свети, кој што, како што кажавме, осведочува за грев, правда и суд дела апостолски. Значи, од 22 стих, 22 стих е почтено. Мажи израелци, ќе проповеда Петар, чујте ги овие зборови, Бог во вашата средина го потврди Исуса Назареецот со сили, чуда и знаци, што Бог ги направи преку Него меѓу вас, како што знаете самите. Вие Него, откако беше предаден според одредената волја и промисла Божија, преку раците на беззаконистите го расмавте и убивте. Што е ова? осведочување за грев. Вие, кои што го убивте и распавте. Но Бог го ослободи од смртните болки и го подигна. Го дигна од мртвите. Зашто не беше можно смртта да го задржи. Еве го сведочувањето за правда. Праведникот стана од мртвите. И по тоа го взима за пример Давид, зашто Давид вели за него, постојано го гледам Господа пред себе, тој ми е одесно, за да не се поместам, Зато се развесели моето срце и се зарадува мојот јазик, моето тело ќе почива во надеж. Зашто нема да ја оставиш мојата душа во подземјето, ниту ќе дозволиш твојот светец да види распање, твојот праведник. Имели 29 стих, мажи браќа, можам да ви речам слободно за патриархот Давид дека умри и беше погребен, дека неговиот гроб е при нас до денешен ден, но бидејќи беше пророк и зашто знаеше дека Бог му вети со заклета дека од родот на неговите бедра ќе подигне некого, на неговиот престол, Предвидувајќи за воскресението на Христа рече, ниту беше оставен во подземето, ниту телото му се распадна. Осведочување за правда, за праведникот. Бог го воскресна овој Исус, за кој ние сите сме сведоци, и така подигнат со Божјата десница, тој го прими од таткото ветениот свети дух и го излеа ова што го гледате и слушате. И внимавајте сега, зашто Давид не се вознесе на небесата, но самиот рече, му рече Господ на мојот Господ, седни одесно до мене, ој 110-тиот псалм, доека не ги положам твоите непријатели како подножие на твоите нозе. Ова е осведочување за суд, за сите оние кои што ќе го отврлат Месијата. На крајот сите тие, сите непријатели, сите оние кои што го мразат, ќе бидат положени под неговите нозе. И така нека сиот Израелев дом знае веродостојно дека Бог го направи Господ и Христос овој Исус кого вие го распнавте. Јасно и децидно. Осведочување за грев и правда и суд. Се видовме овде. Духот свети работи, само што се излеал врз учениците. Петр проповеда, каква е реакцијата на луѓето? 37 стих. Ако го чуја тоа, ги засегна во срцето. Тоа е поентата на евангелијето изнесувањето на оваа радосна вест, најнапред да ве пресече Божијата реч, да ве осведочи, светиот дух, значи, со посредство на Божијата реч, за грев, правда и суд, а после тоа да ве исцели. Ги засенех во срцето им рекоа на Петра и на другите апостоли, мажи и браке, што да правиме? Што треба да направам за да бидам спасен? Што да правиме? А Петра им рече, покајте се, и секој од вас нека се крсти во името на Исуса Христа за прочтевање на вашите гревови и ќе примете дар на Светиот Дух. Зашто ова ветување е за вас и за вашите деца и за сите далечни колку што ќе ги повика Господ нашиот Бог. И уште со многу други зборови сведочеше и опоменуваше велејки спасете се од ова расипано поколение. Еве повторно ово сведочување за суд. Зато што тешко на ова расипано поколение, каде ќе заврши? И така се крстија оние кои што го прифатија неговото словио. Тој ден се приклучија околу 3000 души. Слава на Бога! Овде веста е примена. Овде е отворено срцето за да делува Духот Свети. Меѓутоа имаме една друга ситуација, дела седма глава. Ова е сега проповедањето на Стефан. И како била примена веста од Стефан. Истата вест од 51 стих ќе читам. Тврдоглави и со необрезани срца и уши. Ова ви се чини на некоја проповед на голицање, на чешкање на ушите или? Не. <laughs> Тврдоглави со необрезани срца и уши, вие секогаш му се протививте на светиот дух. Страшна работа, знаеме, од овие стихови, од овие текстови, знајќи дека Светиот Дух е оној кој што сведочува за грев, правда и суд, многу јасно можеме да сватиме зошто кулата на Светиот Дух е единствениот неопростен грев. Ако вие му се противите на Духот Свети, не може никој да ве осведочи за грев, не може да дојде до покаяние, нема спасение. Тоа е многу јасно. Значи, вие постојано му се противите на Светиот Дух, како вашите татковци, така и вие. Че значи, не сте вие единствените. Кого од кого од пророците него гонија вашите татковци? И ги убија они кои однапред го навестува јањето на праведникот, чии предавници убици вие станавте сега. Еве, гледаме тука причината зошто некој Божи сведок и слуга е гонец. Зато што, кој кого гони? Секјавате ли на Галатјаните ли беше четврта глава? Споредбата со Агара, двата завета и синот на робинката го гони синот на слободната, односно телесниот секојаш го гони духовниот. Тоа секојаш се повторува и ки се повторува. И ги убија они кои однапред го навестува до јањето на праведник и прогонства, евеви убиства, чии предавници убици вие станавте сега, вие кои го примивте законот преку служење на ангели и него запазивте. И кога го чуја тоа, ги засегнало срцето. Не. Многу се налутија во своите срца и чкртаа со забите на него и знаеме како се тоа завршило. Значи, кога имате Дух Свети, кога имате порака од Господа, Светиот Дух има, има таа улога да ве освеочи за грев, правда и суд. И вие ќе реагирате или вак или така. Или ќе ве засегне во срцето, или ќе чкртате со забите. Така да, вистинскиот христијани секојаш ќе има противници, секојаш ќе, има, ќе биде намрзен и ќе мине и низ прогонства и може би ќе биде и, убиен, и убиен за Христа. Токму од тие причини. Вистинскиот христијани не крие ништо од вистината, затоа што Подолу ќе читаме Светиот Дух е наречен Дух на вистината, кој што ќе дојде и ќе ве научи на сета вистина. Ќе ви напомне се, Еве да продолжиме уште неколку стиха, ќе привршиме. Имам уште многу да ви кажам, но сега не можете да носите. И премногу било и тоа. Но ова, овој стих кажува нешто друго, дека вистината е прогресивна. Чи знаењето за познавањето на вистината е прогресивно, не може вие оден на се да знаете постепено, човек не може се да носи, не може се да му каже тоа денаш. Не дека Исус не им кажал се, меѓутоа Светиот Дух ке, ќе им, им го дообјасни сето тоа и сосема со поинакви очи ќе го гледаат. ако ќе дојде тој духот на вистината, че значи во тој стих, ќе ве упати во сета вистина, зашто нема да зборува само од себе, а ќе зборува она што слуша и ќе ви навести за нештата што ќе дојдат. Истите овие стихови се однесуваат и на Христа. Сме проучавале во седмата глава, мислам, Јован беше. Дали Исус бруваше само цело, Или го изнесуваше и гледаше, вели, и слушаше она што ќе му каже таткото, па судеше според тоа. Зборуваше според тоа. Ако сакате да изнесете целата вистина, онака како што е од Господа, тоа што нема да зборувате сами од себе. Ке зборувате од оно што е вдахновено. Денеска мнозина си зема, земаат за право да зборуваат сами од себе. Мнозина. Тој ке ме прослави мене, еве исто така целта на Светиот Дух. Исус дојде во овој свет за да го прослави Отецот, а Светиот Дух е пратен повторно со истата таа цел. Видите, таа соработка нивна. Еден со друг се прославуваат. Тоа треба да биде и нашиот живот еден со друг да не се прославуваме, јутоа да се подигаме, да се храбриме, да, да се јакнеме. Тој ќе ме прослави мене, зашто ќе земе од моето и ќе ви јави. Се што има таткото мое, зато реков дека ќе земе од моето и ќе ви се јави. Повторно и во овој стих се гледа тоа заедништо меѓу Отецот, Синот и Светиот Дух. Во интерес на времето, пошто веќе помина, јас тука ќе завршам. Пораката е едноставно, значи, дека денес исто така констатиравме, изборувавме и за време на пуката, зошто сме слаби, зошто сме млаки. И Елен Вајд спомнува како ќе се случува решетањето од дејство на на вистината на а, односно на јасната порака на вистинскиот сведок ќе дојде до решетање и одвојување. Кој е таа јасна порака? Повторно тоа е тоа. Пораката секојаш треба да не осведочи за грев, правда и суд. Ние сме грешници. И треба да биме свесни за тоа. Треба да биме свесни дека наш, ние не можеме да дојме сами до спасение, дека ни е потребна таа Христова праведност. Праведност на единствениот праведник, кој што ни гробот го задржа, кој ние ја примеме, ни нас гробот нема да може да не задржа. И ќе воскреснеме во соправедните. И дека секаде онаму кај што немате реч Божја која што сече и исцелува не е од Бога едноставно. Не можеме ние да се избруваме мили ствари. Денеска некој пати кажавме, живееме во последно време. Ние треба да сватиме кој сме наспроти нашиот Бог, кој сме наспроти законот. Знаете, Павле во седма глава Римјаните што вели? Ја немаше да знам дека сум таков ако не кажеше заповедта. И дори заповедта вели, го направи гревот, во моето срце се ја парафразирам, прекумерно грешен. Оној кој што се чувствува прекумерно грешен, тој е сиромашен по дух, тој ќе побара праведност. Тој нема да се удира во гради и да се прави дека е нешто кој знае што е многу праведен и заслужува спасение. Тоа е пат до спасението. Нека Господ ни помогне да навистина го слушаме гласот на Светиот Дух и да реагираме како што реагирале оние трилијади души во на денот на Педесетница после онаа Петрова проповед. Да не засегне во нашите срца. И да не помене само така, знаете, често пати знаеме, ке слушаме нешто, ке излеземе из вратата од црквата, толку сме забравили. Не. И те како треба да не засегне. Ова се сериозни теми, односно спасението е најважната тема, живот. Дека Господ ни помогне во сето тоа. Амин.